kuhirimia babu mlango alghusli utazungumzia masala ya kuoga lilmuhrim kwa yule ambaye mwenye kuhirimia maana yake ni kwamba kwa mtu akishakuhirimia tushaeleza huko nyuma nini maana kuhirimia anahirimia mtu katika sehemu maalum inaitwa miqat na huwa anasema maneno maalum mfano kama atakuwa anahirimia hija ya qiran labbaika hajjan wa umratan kama atakuwa anafanya tu ibada ya umra peke yake kwanza eh, Allahumma labbaika umra na anavaa nguo maalum ambazo zinaitwa ihram sasa mtu akishafikia hali hii ashahirimia je ataruhusika kuoga kuoga mwili wake ndo mwandishi wa kitabu hiki ndo anataka kukutoa maelezo kwa mujibu wa hadithi atazozitoza mbele babu alghusl mlango unazungumzia habari ya kuoga lilmuhrim kwa yule ambaye mwenye kuhirimia tayari ameshahirimia ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhi yake hii ya tanbih alfam akatoa maelezo introduction kama sentence tatu kabla hatujende katika hadithi anasema lamma kana almuhrim mamnua kwa vile ambapo muhrim amekatazwa mamnua amekataza minaturaf minaturafihi bitayyib amekatazwa mambo mengi lakini miongoni mwayo ni hii inaitwa aturaf turafu maana yake ni mtu akawa ni mun'im au pengine akatajawaza alhad akavuka mipaka katika zile neema alizozipata kwa hiyo saa zote ikawa kwa Kiswahili ni mtu anasa eh, anang'ara na shine vizuri mavazi yake yanang'ara kiatu chake kinang'ara alimbali mambo yake yote yanakuwa sop sop Kiswahili cha sasa sasa mtu mwenye kuhirimia inakuwa hatakiwi ile sop sop bitayib kwa kujitia manukato walibasi almu'tadi anasema Sheikh Uthaymeen na vile vile kuvaa mavazi ambayo yalikuwa almu'tadi ya, ya, ya kawaida eh akavaa kanzu yake nzuri tumeona huko nyuma miongoni mwa mambo yanokatazwa muhrim kuvaa nguo zilizoshonwa ambazo zimeshonwa sasa kwa maana hujaji utawaona amevaa nguo ya chini na nguo ya juu kwa hiyo anakatazwa mtu mwenye kuhirimia kujitia sop sop manukato kuvaa nguo nzuri kana mimma yasbiqu ila alwahm lakini jambo hili baadaye ikawa limeleta kwamba ah, sasa inakuwaje yani kuna ile wahmu mtu asihi asioge eh, kitu kama hivyo Sheikh anasema jambo hili basi ndiyo mwandishi famin thamma aqada almuallif lahu baban yazilu bihi alwahm ndio maana mwandishi akauweka mlango huu maalum ili kuondosha ule wasiwasi na shaka na zile hali ya kwamba mtu eh, ana mguu nje mguu ndani kwani shairi mia nioge usioge wewe mbona ume, ume, ume, umeoga ushairimia sasa ili kuondokana na shaka shaka hizi na ma hizi ndo mwandishi akaleta mlango huu je mwenye kuhirimia aweza kuoga الحديث الأول حديث ya kwanza katika mlango huu ni an Abdullah bin Hunain kutoka kwa Abdullah bin Hunain anna Abdullah bin Abbas kwamba Abdullah bin Abbas والمسورة ابن ابن مخرمة ومسورة بن مخرمة اختلف ولتفوتيانا ولختلفيانا بالأب آه، بالأب بالأبواء كتكسهم مجئنيتوا أبواء عن عبد الله بن حنين كتكك عبد الله بن حنين أن عبد الله بن أباس والمسور بن مخرمه kwamba Abdullah bin Abbas pamoja na sahaba mwingine anaitwa Miswara bin Mahrama hawa wawili Abdullah bin Abbas na Miswara ikhtalafa walikhitlafiana walizoza walijadiliana katika sehemu inaitwa bil abwa'i al abwa'i ni ismu al makan ni jina la eneo amesema ibn Uthaymeen kwamba eneo hili ni ay anasema ni maudhi baina makkah wal madina ni sehemu ambayo iko baina makkah na madina yusamma alana al-khuraiba lakini sasa inaitwa al-khuraiba kwa hiyo neno al-abwa ni jina la eneo kama ukisema vile unatoka Dar es Salaam Chalinze una wapi kwa hivyo ukitoka Madina kwenda maka au ukitoka maka kwenda Madina laka, liko eneo linaitwa al-Abwa sasa walipofika hapa Ibn Abdullah bin Abbas na huyu Miswara bin Makhrama wakahitlafiana anasema faqala bin Abbas akasema bin Abbas yaksilu al-muhrim ra'sahu bimaana kwamba muhrim anaosha kichwa chake yule alokwisha kuhirimia labbaik allahumma labbaik la ilaha labbaik allahumma bilhajji wa umra sasa huyu yaksilu anaosha almuhrim mwenye kuhirimia ra'sahu kichwa chake maneno haya anasema nani Abdullah bin Abbas waqala almiswaru miswaru yeye akasema kinyume chake akasema la yaksilu ra'sahu bimaana kwamba mwenye kuhurimia la yaghsilu haoshi kichwa chake waqala bin akasema bin Abbas yaghsilu almuhrimu ra'sahu mwenye kuhurimia aosha kichwa chake waqala almiswar na miswar yeye akasema la yaghsilu ra'sahu mwenye kuhurimia haoshi kichwa chake kwa hivyo hii ndio faktalafa wakakhitlafiana katika swala hili Abdullah bin Abbas anasema kama mtu amehirimia basi anaweza kuosha kichwa bimana anaweza kuoga na miswara asema ah, hawezi ku, kuosha kichwa sasa hapa imekuja kuosha kichwa lakini ilokusudiwa hasa kwa maana ya ya ya kuoga kwa sababu haiwezekani kwamba mtu aoge yani aoshe kichwa alafu iwe mwili wake uko katika hali ambayo hautopata maji qala akasema nani sasa anasema huyu Abdullah bin Hunain akasemaje fa arsalani ibn Abbas ibn Abbas akanituma mimi ila abi ayyub al-ansari niende kwa abi ayyub al-ansari radhiallahu قال akasema nani Abdullah bin Hunain akasema hivi fa arsalani basi akanituma mimi aliyenituma nani ibn abbas ibn abbas akanituma mimi ila niende kwa nani abi ayub al-ansari radhiallahu anhu niende kwa abi ayub al-ansari فارسلني قال كسيم عبد الله بن حنين فارسلني ابن عباس بس اكنتوما ميمي ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري kwa sahaba huyu anaitwa Abi Ayyub al-Ansari radhiallahu anasema fawajadtuhu nikamkuta huyu Abu Ayyub al-Ansari yaktasilu anaoga fawajadtuhu nikamkuta yaktasilu anaoga anaoga wapi baina alqarnaini katikati au baina ya alqarnaini maana alqarnain qarnain kama alofasiri ibn Uthaymeen katika sharh yake anasema khashabatani tunsabani ala al-bi'ri liyarbat alayhi ma'ud bakarati dalwi maana yake nini maana yake ni kwamba alqarnani ni nguzo mbili au miti miwili lugha nzuri itakuwa ni miti miwili ni miti miwili ambayo miti miwili hii inawekwa katika kisima pap huku moja na huku moja lengo kwa nini inawekwa hii inawekwa kwa sababu katika kisima kunafungwa kamba baina mti huu na mti huu halafu katikati yake pale kuna kitu ambacho kiko duara eh, na inapenyezwa pale ile kamba ya ndoo yani ndoo ambayo ndo imefungwa kamba eh, ina kwa hivyo maana mtu anapotaka kuchokota maji anaiachilia ile ndoo eh, inakwenda kwa kusapotiwa na kile ile in, kwa kizungu wasema reel eh, sisi tusemeje reel eh, paka chini nachota maji alafu mtu anavuta eh. sasa ukiangalia kamba ile imefungwa na nguzo moja huku na nguzo moja huku lakini ikiwa kwa miti sasa ndio hii iliyozungumzwa hapa kwamba miti miwili ambayo inafungwa katika kisima ili kusapoti ile rail kwa ajili ya kuchotea maji kwa hivyo nasema ya kwamba fawajtuhu fawajadtuhu nikamkuta abi ayubu al-ansari yaktasilu anaoga baina al-qarnaini baina ya ile miti miwili ambayo iko katika kisima inafungwa katika kisima nimkuta pale ana yuko katika katika hali ile wa huwa hali ya kwamba yeye bwana huyu Ayub al-Ansari yastatiru eh, yastatiru kwa maana ana, anajiziba au anajistiri na nini na bithaubi kwa nguo yastatiru anajiziba au anajistiri bi thawbin kwa nguo tukubaliane ya kwamba visima ambavyo vya sasa uh, ukatasawar utaona kama picha haiji lakini visima vya zamani ilikuwa hivi ni kisima tu basi kisima tu kwa hiyo yapachikwa miti miwili huku eh, kwa kamba katikati inawekwa ile yani si inaitwaje ambayo unaweka ndoo yako eh, unavuta ushachota maji. Kwa hiyo Abi Ayubu Ansari akafanya, mimi nataka kuoga sasa hivi, cha kufanya hapa hii miti miwili hii mimi nitafunga nguo hii nguo itakuwa inanistiri mimi, akija mtu huko hanioni, huku mimi naoga kwa maana hiyo kisima kile ikawa kiko pale pale lakini anaoga hali ya kwamba amejistiri na nguo aliyoifunga baina ya mti huu na mti huu ambao mti ule unatumika kwa ajili ya kusapoti ile reli kwa akasema ya kwamba wa huwa yastathiru hali ya kwamba Abu Ibn Ansari ni kwamba yeye ajistiri bi thawbin kwa nguo ameweka nguo anasema eh, Abdullah bin Hunain fasallamtu alayhi nikamsalimia yani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fasallamtu alayhi nikamsalimia yani Abdullah bin Hunain anamsalimia nani Abi Ayub al-Ansari fasallamtu alayhi nikamtolea salam fasallamtu alayhi nikamsalimia nikamtolea salam faqala akasema man hadha bimaana man anta nani wewe faqal akasema man hadha ni nani wewe faqultu nikasema Abdullah bin Hunain asema ana Abdullah bin Hunain mimi ni Abdullah bin Hunain فسلمت عليه نكم سلمية فقال كسيما yani Abu al-Ansari akauliza man hadha bimaana man anta eh, ni nani wewe ambaye ulokuja hapa unansalimia una, una, una, una man hadha bimaana man anta fakultu nikasema ana Abdullah bin Hunain moja katika fawaidi ya hadithi hii ambayo Sheikh Uthaymeen ameiweka mwisho huku hapa pana faida kubwa labda tuitoe kabisa kabla hatujaimaliza hadithi anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake miongoni mwa faida ya hadithi hii anna al-aula tasmiyat ar rajul nafsahu liman qala lahu man anta lililo bora zaidi ni mtu kujitaja nafsi yake au ku, yani kutaja jina lake pindi pale anapoambiwa au anapoulizwa eh, man anta wewe ni nani kwa hivyo ataje jina lake kama unavyoona katika riwaya anasema faqala man hadha Abdullah abu abdul ansari akauliza man anta faqultu nikasema nani ana Abdullah bin Hunain kwa hivyo moja katika faida hadithi hii ni kwamba mtu anapoulizwa nani wewe basi ataje asa jina jina lake alitaje kamili fulani bin fulani bin fulani na hili tunaliliona hapa linajiri sio tu kwa maana ukiulizwa pahala popote lakini hasa linagota lina katika adabu alistidhan adabu za kubisha hodi imepokewa riwaya ya Jabir bin Abdullah iko katika Sahih Bukhari anasema ataitu nabii sallallahu alaihi wasallam safari moja nilimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam fi deinin kana ala abi babangu alikuwa na deni kwa hivyo najaribu kulipapatua lile deni nikaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fadhaqtu albaba nilipofika Jabir ibn Abdullah nikagonga mlango kwa maana akabisha hodi faqal bwana mtume akasema man dha bimaana man anta fakultu Jabir bin Abdullah akamjibu bwana mtume akasema ana mimi waqal bwana mtume salam akasema ana ana ana ana kaannahu kaliha yani kama kwamba mtume hakupendezewa na jibu lile anamuuliza mtu man anta wewe unabishauri manake nani mimi mimi mimi mimi yani bwana mtume hakupendezewa kwa inaonekana kwamba si sahihi mtu anapobisha hodi akaulizwa nani we mimi akajibu mimi ha, ajibu jina lake kamili nani mimi Abdullahi Ali bin Muhsin Abu Arkam ah tafadhali bwana shukran karibu bana karibu karibu karibu lakini nani we mimi nani mimi nani mimi hii ni khilafu sunna ni kinyume cha sunna unajiweka wazi kwamba mimi ni fulani na hii vile vile nakumbuka tulipokuwa tukisoma adabu lhatif adabu za kuongea na simu kwamba mtu anapoulizwa katika simu nani mwenzangu aseme jina kamili kwamba mimi fulani bin fulani sio mimi mimi unjui Kwani hata sauti usikii, hujaifahamu bado sauti? Ah, taja jina au ah, unapiga simu unaeleza sa Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi Abdullah Al-Muhsin Abu Arkam naongea. Bas anakuwa anafahamu. A, ah, mimi mimi mimi mimi hujanijua bado. Sasa hii si adabu za kupiga simu kwamba unapopigwa simu ukiulizwa nani unasema jina lako kamili. Wala vile vile haitoshi mtu kusema kunia yake nani Abu Arkam mimi Abu Arkam Abu Arkam wako wengi mimi Abu Ali Abu Ali wako wengi unataja jina lako lile ulosajiliwa katika cheti cha kuzaliwa lile unalitaja mimi fulani bin fulani kwa moja katika faida hadithi hii anasema fasallamtu alayhi basi nikamsalimia faqal akasema Abu Ayyub al-Ansari من هذا بمعنى من أنت ناني وين فقلت نكسم أنا عبد الله بن حنين ميمني عبد الله بن حنين أرسلني أمني توم ميمي إليك كواكو ابن عباس يسألك أنا قوليزا سؤال الفتال أرسلني إليك amenituma kwako ibn abbas ibn abbas yasaluka anakuuliza hivi arsalani ilaika amenituma kwako nani ibn abbas yasaluka anakuuliza kama ifuatavyo kwa maana huyu ni mjumbe ana anapeleka ujumbe ambayo aloambiwa aupeleke hakuleta tena baada yake zile nahau na mbwembwe ah vile vile arsalani ilaika mimi amenituma kwako Ibn Abbas yasaluka akuuliza hivi kaifa namna gani vipi kana alikuwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu akiosha kichwa chake wa huwa muhrimun hali ya kwamba ni mwenye kuhirimia eshavaa eh, lubega yake na izari yake eshasema huko allahumma labbaika hajjan wa umra sasa kaifa yani namna gani au vipi kana alikuwa rasulullah sallam yaksilu rasahu akiosha kichwa chake wa huwa hali ya kwamba yeye rasulullah muhrimun ni mwenye kuhirimia Abdullah bin Aban afwan eh, Abu Ayyub al-Ansari fawadaa akaweka Abu Ayyuba yadahu mkono wake ala thawbi juu ya nguo fawadaa akaweka Abu Ayyub Abu Ayyub yadahu akaweka mkono wake yadahu mkono wake ala thawbi juu ya nguo nguo ipi hii ni ile ambayo alikuwa ameifunga baina ya zile nguzo mbili au miti miwili ili kujistiri anaoga anajistiri amefunga yeye kuna maana mtu akija hamuoni eh anapata ana, ana, ana, ana, ana hisia tu kwamba huku kuna mtu anaoga, lakini hajui ni nani wala hamuoni. Kwa hiyo aka, akaweka mkono wake juu ya ile nguo, fawadhaa yada fawadha Abu Ayyub al yada yadahu, mkono wake ala thawbi juu ya ile nguo ambayo ndio anajistiri nayo, fataqahu bimaana fakhadhahu, eh, kama alivyosema Ibn Uthaymeen fatatahu bimaana nguo ile e, nani Abi Ayyub al-Ansari akawa ameishusha ame chini e, neno ku fatatahu yani ha, yani khafadha e, khafadha yani kitu kukishusha chini kwa maana akaiteremsha ile nguo eh fawadha yadahu ala thawbi juu ya nguo ile ambayo ndio namstiri kwa fatatahu akaiteremsha chini eh akainamisha ile nguo fatatahu akainamisha ah, hatta badali ra'suhu mpaka anasema huyu Abdullah bin Hunain nikakiona kichwa chake au kikadhihiri kichwa chake hatta badali ra'suhu ra'suhu yani kichwa cha Abu Ayyub al-Ansari kikaa kiko sasa wazi kwa hiyo mimi nikakiona hatta badali mpaka nikakiona rasu kichwa chake bimaana ya kwamba aliinamisha ile nguo mpaka eh, sehemu hii ikawa sasa kichwa akiona fatatahu akainamisha ile nguo hatta badali rasu mpaka nikakiona kichwa chake thumma kisha qala lilinsan akamwambia mtu mmoja yani hapa hakutajwa jina qal lil insan akamwambia mtu thumma qal lil insan kisha Abu Ayyub al-Ansari akamwambia mtu mmoja maana hemu njoo njoo faqala lil insan akamwambia mtu yasubu alayhi alma ammiminie juu yake maji yasubu alayhi alma'u ammiminie maji juu yake bimaana ammiminie wapi katika kichwa akamwambia usbub mimina usbub mimina maji yule mtu fasabba ala rasihi akammiminia kichwani kwake fasabba ala rasi yule mtu akammiminia Abu ayubu al-Ansari yale maji kichwani chake juu ya kichwa chake fasabba ala ra'sihi basi akammiminia juu ya kichwa chake thumma kisha haraka ra'sahu kisha abi ayub ababi al-usari neno haraka ra'sahu e, ni kuchukua vile unavooga wewe takriban unajimiminia maji e, kisha unachukua sabuni e. sasa hii ndo haraka ra'sa ikawa mtu sasa anajisugua kule kichwani kwa sabuni papa mapovu kama nini sasa anasema thumma haraka ra'sahu kama akasugua aka kichwa chake biyadaihi kwa mikono yake miwili biyadaihi kwa mikono yake miwili thumma haraka kwa yule mtu anamiminia maji abi abul ansari kuna mtu anamimina maji katika kichwa chake abi ayubu akaichukua mikono yake sasa ana anaisugua kile kichwa chake chote ndio hapa anasema thumma haraka ra'sahu kisha akakisugua kichwa chake biyadaihi kwa mikono yake yote miwili lakini anafanya namna gani alikuwa anafanya kwa staili hii fa aqbala bihima wa adbara mumana maana yake ni kwamba mikono yake miwili bihima yani hima yani dhamiri yaudu ila yadaihi akaanza usoni kwake akaenda nayo mikono yake miwili yale eh, mpaka nyuma kwake wa adbara kwa ina maana katika kile kusugua kichwa anaanza mbele mpaka wa adbara ndo hii kama mfano vile unavyotia udhu ukapaka kichwa nafikiri tulisoma hapa katika masala ya upakaji kichwa katika katika udhu ni kwamba mtu eh, anaanza mbele ya kichwa chake mikono yake yote miwili eh, anaweka hapa anapeleka mpaka mwisho hilo hii fa aqbala bihima wa adbara kisha unarudisha pale pale ulipoanza kwa hiyo Abu Ayyub al-Ansari thumma harraqa ra'sahu kisha akasugua kichwa chake biyadaihi kwa mikono yake miwili fa aqbala bihima wa adbara akaanza mbele ya kichwa chake usoni kwake wa adbara mpaka nyuma ya kichwa chake thumma qala kisha akasema hakadha hivi ndivyo raaituhu nimemuona sallallahu alaihi wasallam yafal akifanya thumma qala kisha akasema abu ayub hakadha hivi ndivyo ambavyo raaituhu sallallahu alaihi wasallam nimemuona mimi kwa jicho langu mtume sallam yafal akifanya kivipi ni kwamba nimemuona mtume salam akapokuwa kioga kwamba yuko katika kuhirimia ashahirimia eh, eh basi katika kule kuosha kichwa chake anaanza mbele huko katika alafu anakuja anakuja mpaka nyuma kwa hivyo anasema hakadha namna hivi hivi ndivyo ambavyo raaituhu sallallahu alaihi wasallam nimemwona bwana mtume saa salam yafala akifanya wa fi riwayatin na katika riwaya nyingine imekuja maneno haya faqala al-miswar li ibn abbas miswaru akasema kumwambia ibn abbas wa fi riwayatin na katika riwaya nyingine imekuja katika mapokezi mengine faqala al-miswaru miswar akasema li ibn abbas kumwambia ibn abbas la umarika bimaana sitabishana nawe sitajadiliana na wewe baadaha baada ya leo hii abada abada yani kitu kinachoonesha yani da, yani basi tena milele almuhimu abada inatumika kwamba bwana mimi na wewe kuanzia leo basi abada kwa hiyo akamwambia la umarika bimana sitojadiliana na wewe baadaha baada hii abada tena tena yani basi tena kuanzia leo miswar ina maana alikuwa ameleta ubishi kuhusu kwamba kichwa bwana mtume alikuwa anaosha osha Abdullah bin Abbas anasema alikuwa anaosha kichwa mtume Misri anasema ah, hapana Abdullah bin Abbas tulizana eh, Abdullah bin Hunain mnenda kwa Ayub al sari kamuulize vipi bwana mtume alipokuwa akiosha kichwa wakati shahirimia kwa hivyo huyu aliporudisha jibu eh, Miswara akasema basi nimeinua mikono la umarika eh, sitabishana sitajadiliana na wewe eh, sitaleta ile hali ya eh, mzozo ha abada Al-Qarnani amefasiri hapa mwenye kitabu mwenyewe kwamba ni al-amudani ni nguzo mbili al-amudani ni nguzo mbili alladhani ambazo nguzo mbili hizi tashuddu fihima al-khashaba eh, kwamba al-khashaba ni mti ambao unafungwa katikati yake eh, baina nguzo hii na nguzo hii tashuddu fihima alkhashabatu mti unafungwa katika nguzo zile mbili allati mti ambao tuallaqu unaninginizwa alaiha juu ya mti huo albakaratu albakaratu mumana albakaratu albakaratu ni ile tusi kwa Kiswahili wanahitaji lakini kwa kizungu wanaita riddle inakuwa round eh, ni kama vile pool eh, ambayo mfano kwenye gari katika system ya air condition na nini eh, kuna mkanda unapita unazunguka ule sasa kile kidugasha kinachopita ule mkanda ndo kama hichi kinawekwa pale ili kwa ajili ya ile kamba eh, una, unapeleka ndoo yako chini alafu unavuta kwa hivyo hii ndio maana ya alqalnani